Hoy ano ang nangyayari mga lalaki and sa kuyang pangaran Tweety Kachu as in welcome back sa Saropan Rob Mixcraft walong tot o real deacon sa Tweety Kachu Total FX kaya sa video na ini. Magdadagdag kami nin sarong Detective Chipmunk Pikachu Sound Total FX sa audio na ini. Sana, Mahiring mo kapaki-pakinabang o nakakalinan mga bagong tampok na ini salamat sa pandalan. Asing param.